ikatzen du. Eta gero berri igorten. Ipar lehotik, uskal irratietan eta egunko ipar lehotik, ez gutu baitez pada egunko aktualitati alat jamanen, ohiz egiten dugun bezala uskal irrati hoietako goizberri saluan, baizik eta miliuka urte gibel junen gia, marxariera ezar, gerrikoak estek eta partigitin. par les miliu bat urte jauzi gibel eginen gynala erranik, nulaz ote, ebe, sumai aldian eta baita hendaian ebai bestiak beste bena. berezikiako sumai aldian eta deba arte hortan bada itxas bazter bat, nune, ba itxas bazter egeienetan bezala, Hariak badien Bena hortan, kausitzen dugu flix delako bat. Bistala so eginez, emaiten du harri arrunt bat dela. Bena, hobeki so eginez, ikusten dia lamak bezala. Iaikik ediela, alkarri lotuik, eta hoik itxasotik goa altsatzen dia. Zer debu ote den flix hoi aipatzen deiku, Asier Hilario, hau dugulaik Sumaiako biotopo eta geoparkeko arduradun zientifikoa. Bena haengana jumbeno olehen, pasen referentzi minibat galt eginen eh, deiziegu zen eta patu behikia ebai Xavier Carballo delako batekin Zumaiakua dugu hau, sei urtetan eh, jinik, Zumaiako herrialat, be aita faro delako hoietan eh, lanian aizen, itxasonduan beti bizituik eta haekin, ohar zientifiko eta patu beno lehen, Zumaiako holako argazki kipitio bat eginen deiku ahina-hina. Beraz, hemen gaude, e, Santelmo, delako kapera batean, e, mikroa ideki aurretikan, Santelmo agantzalen patoia. E, Arla esaten duenez, nek ziur e, mundu guztien ala dan, baina hemen e, inguruan bai. Santelmo san fromistakoa, palentzikoa, gero usten dute Galiziera juntzala, militarra zan, eta embarkatzen barkoetan, da bueno, azkenean santu izan zan, eta esan da, eta hemen go, pa, e, patroia da bai. Eta hemen gaude ordun eta Zumaiako puntan, ikusten da baileratxo bat oso estua egiten ditu zer bestitu eh, 100 metro zabalera egiten ere, baina luzaran, kilometro eskas eta zuk esaten zinuen hemen dola aspaldi erdi arroan ura edo itsasura bai. sartzen zena. Bai, Zumaia zan, bueno, orain parrokiako tontxorra hori bakarrikan zan, beste dana Marisma hundi bazan, eh? eta haritik nea duna bazion hor e, zuloak eta beste dana ura, ura san. Eta Maria gora iotzen zanean, baiara txiki honetan, ardantza deitzen zaio bain, esartzen zan ura. Eta gero, eh, horri horre erdiaron eh, mareako presa bat, oza, presa de marea, esaten dena, eh? Oza, ez, eh, baiena, baizik, marea gora bera, indartu itezun errota hori moitzeko. Mareaka bera, ja, baruan gelditzen ura usteakuan, errota bat moitzezun. Eta hemen barruan, ura gelditzen baita errantza, arraiakin, da, batzuek esaten duen, Ardantza, datorrela arrantza, eh, eitezuelako hemen sariakin, oinez, eh, zenbarkazioakin. Eta beraz, ebenko jentearen bizitza, zer da, ustartua izan, erdi baseri, erdi itxaso, bi, eta tibiskat? Bai, bi eta tibiskat, bai, nik uste dut zumaiarrak, eh, bueno, e, eh, labradoria ezin dela, baina arrantzalea ere, bai. Hemen eh, india beti, e, zumaian erdi arotik, da horretik ke bai, e, itxasontziak, eh? astillero asko egon dia, esaten duenez e, garai batean amabi astillero zedela zumaian, eta hemen itezien barkuak. Oan jigean egiten du, eh? <laughs> ba, astillero badago handikan e, burnisko barkuak egiten duela, baina orduan e, urrezkoak. Eta barko horiek e, amendikan ja e, ertentzen zuten ja enbark e, tripulazio eta guzti. Eta tripulantiak gehien atzien zumaiarrak. Tripulanteak zer dira, itxasgizonak? Ba, itxasgizonak hori da. Bai, bai. E, Eta balea eta aventura guzti horrek bizitu dituzu maiak? E, bueno, bai, baina igual mm, eh, arrantza arrantzan e, motxian, ez eh, egin beste horiotarrak eta getariarrak eta askoz e, gehiago igual esango ziren. Ez dabe dokumentuak eh, hola klarifiketu egiten diola Zumaiarrak e, balea arrantzalea ziala. Oain, seguru aski, balea hongo ziala hemen, hemen mendi bat izin adu talai mendi, talaia zeolako, eta talaia egoten zen, talaierua, eta talaierua ikustezun balea, eta bisu ematezun embarkazioa, bat. hori historian mm, ala esaten du. Baina ez dabe referentziak, e, a, a, getarien bezala, eta horion bezala, zenbat baleetan e, eh, arrapatzu zuela, eta bar, eta bar ez dakit, baina seguru aski arrapatzu zuela bai. Mhm talairua hori da, talaia da, eh, begiratzen da, Bai, bai, talaia da, talaia baina, talaia, ez dakit, eh, leko bat, altura hartzen duena, itxasoa begira, eta talaierua, eh, han e, gizona egoten, zan bat, bere, bere, bere katalejoak egin orduan ez dakit, katalejoa e, inventatu baino lehen <laughs> biztaz bakarrikan, ba, itxasoi begira. Eta itxasoatik ikusten zuen nien, mm, ba, baleak o, o susmuak, orduan eh, egiten zuen, eh, o kanpaia jo, o turuta korneta bat jo, o estela luz, e, urruti baltimatzean, ba, sua egin, e, herriko e, jendia e, konturutatzen zeo seba orduan, arrantzaleak egiten zuen barku hartu, eta itxasoa erten e, balea zu sei urtetan honea etorri zira bizitzera, uste dut olako zerbait, bai, eta zea kaleko bizian eta zer ikusten ziren, hemen jendeak eta emakumeak eta plazan txaltzen eta arainak eta... Bai, bai, bueno, diferentia, oaingo diferentia da, oain dena, bueno, ba, da supermerkoa eta leheno, nik ez dut nun, ba, eh, emakume, arrantzalea ba, bere otarra buruan zuela, ba, kales kales e, e, e, saltzen eta raia saltzen, eta bueno, bazarritarra, ondik gane plazan etortzen die, eh, bazarritarrak, eh, bere produktuakin, eh, baina etortzen dian bere astoakin, bere manduakin, e, eh, barzarretitik anonea herrira, e, mandoa dana lagatzen zuten hor gailarri tokitan lotuta, pa ba, eta bada dana argoliez e, eh, e, katiaz beteta, burdinizko argoliez beteta, han lagatzen zuten manduak, eta gero plazan, ba, jendea etortzen da saltzea eta erostea, eta bueno, oso, oso polita, ah. giri polita. Gero ikusi duzun gauza bat ere bai, da ba, hemen kanpotikan etorritako jendea, holako mailu txiki batzuekin, kiski, kiski, kiski, hemen itxasertzean. Bai, nigu txiki jaginen ean, e, biskat gelditzen ginen, e, hainbeste gizon, bueno, hainbeste ez, baina, oza, e, udan, sobretodo, eta etortzen ziren gizon batzuk, gola, bizardun mundiakin, da bere, e, mailu txiki batekin, piketa batekin, haitzetan ibiltzen ziren, eta zer, eta hoi dia geologoa, geologoa, eta zertan, zertan, zertan, zertan, zertan, zertan, ez din zai jakin zertako zan, baina gero konturatu ginen pixkanaka, pixkanaka, haumen eh, eh, tesoro bat zeola, haumen ba, eh, geologoiek bilatze ziala e, arrasto asko, ba, aurreko ez dakizen ba, milioi urteak e, e, egindako gure mundua e, e, eukizitun transformazio bat, ez da? Badirudi zeak zumaiak egiten diola, ez dakite, areta edo atentzio behezi bat olagarruari. Bai, Bueno, Zumaian bizi da, eh, Zumaian eh, sortuta dago, leko batean esan dizut eh, barroaldekoa da, esan marisma bat. Baina itxaso itxasoaldekoa da, da justu hemen Zumaia eta deban tartetuko kosta honetan, e, plataforma, oza, zoragarria, hau da, espeziala, eh? kantaurin ez da hori besteik, eta mm, ez, ez, ez, ez da gutxitan ikusten da, Eta lagain du, eh, zea bat, plataforma betzela, eh, errizko plataforma bat, Maria Bell Jandonian, eta plataforma horretan gelditzen dira ba, e, eh, eh, herria bista, baina baino e, leko oso beresia marisko, eh, marisko bai bai, principalez orral olarroa, baino arritxikiak eta karromarruak, eh, nekorak eta gauzaiek. Eta orduan zuma eh, zeuken hemen despensa, despensa zon bat, honetan ez zian arrantzara. E, e, ez bakarrik zumaikua, baita bai, lorrikuak, e, deba tarteko bazarko jendea, Eta, claro, garai batzuetan ba, olarroa, ba, olarroa oso, oso, oso, Eh, jana oso ederra da, dana jatekoa da. Eta olarrua, zumaian tradizio badao, ba, freskoan jatea, baita ere eh, lehortu neguan jateko, lehortutak gero egiten du eh, sopa, egiten du olarro patatakin, e, platera dizberdina bat daude, eta lehen horra eh, ba, jende pobren e, baskaria, eta bueno, mm, zumaia daka olarroakin oso lotura ondila. Eh, bai, Eta hemen ikusten dugu beraz e, itxasertzean gaude, punta bat ikusten da, eta ez, e, zinuen mikroa ireki baino lehen, hemen guardia zibil, Eta kartelak bazirela, zirela, txabolak edo, ze, <laughs> ze de Montreari ziren. bueno, E, claro, kosta hau eh, olarrontzako ona da, baina kontrabandistentzako ere ona san. <laughs> Eta jendea, bueno, e, bilatu zuen leku hau, claro, kostan e, Maria Gaben eta Eh, embarkazio txiki bat urriatzeko kosta da olatu ba, olatua espatzeon, ba, eh, nahiko nazan. Eta hemen ba, kontra bat egite zuen. Nik uste dut eh, kontrabando hori izan zala Frankon ditaturan, ez Frankon garaian, ba, autarkia zeon Espainian, zintzan erosi kanpoko produktu, oza, frantzitikan ez niundekik, e, bihartzan dana amengua, eta gero e, ba, garbantzua, kafia eta gauzaiek etzeuden hemen eta kertzen zuten bai fronteran, bidasoan, naldetik, irunen eta be, beran da leko horietan frantzitikan pasatzen zuten menditiz, mendiz eta bai itxasotikan honea. Eta orduan industrializazioa pixka bat e, hasi izan e, gara bietan, 1950 eta talerrak eta makinak egiten eta tornuak eta frasadorak eta bar. Eta makina horietan montatzeko baita rodamintuak rodamentu bat da, bai, bai, rodamentuak. Bai. Ba, amengo espainolak oso eskasa eh, zien rodamentu eskasak eh, etzakan eh, kalidadea. Eta orduan, duen, rodamentu principales kartzen zituen kontrabandoz handikan, normalian. Motor elektrikua, motor derranke, bombak eta gauza horiek. Eta horieke deskargatzen ziren amendikan. Barkotekan kajan, askotan kaja bat eroi, puskatuta, eta urrengo gunean rantzala bat junta. Aipa, izin rodamentu amen lurrian bueltaka. Eta eh, eh ordun Franco Segarrain eh, jartzen jarrizun sea eh, bat e, kontrol batzuek eh guardia zibilak mm, e, Karabineruak esite zuena, baina guardia zibilak zian, eta hemen gutxi, hemen txe, hemen txe, hemen txe, hemen txe, hemen txe, hemen txe, zaintzen, bueno, ikusten, aber ikuste zuen e, argazkin ba- o, argien bat, e, seinale barko bat zateola, da, e, orduan alto eta tiro ega, eta hiltzen Eta sakonetan, amendikan 6 kilometro bat, e, beste paraje bazan propio horretako, eta han kuartel bat zeon, kuartel txiki bat, 6 guardi permanentemente, egun ez da gabez. Eh? Eta, bueno, haiek kontrolatzen ziren pixka bat, mm, e, ba, kosta hau. Eh? Mm. Nik uste dut beste herrietan engotziela, baina igual eta ja, baina hemen, eh, propio hemen, eh, porque hau punto berezi esan kontrabatu dituko. Eta kontrabando hori, zer zen hola pixka bat eh, eguneroko lanari pixka bat gehiago emateko, ala, ala zen benetan ekonomi? Ba, nik uste dut, nik uste kontrabando hori ez zuela egiten eh, hemen herriko eh, Eh, auskalo, nik ez dakit zein, baina igual kontaktuak ikusuten namengo baten batekin, eh, esateko, zeilekoak eta bar, baina horiek esango dira kontrabandiza, kontrabandiza dira, bueno, interesan horak. <laughs> etzien bere, bereziki amenguak etzien, etzien esango. bat batek esango zen, baina baino ez, ez zumaiarrak, ez, ez ezateko. Eta, bueno, gero, kontrabando hori, ba, rodamentuak eta gauza hie bukatzunean, eta bar, eta bar, pixkanaka, pizkanaka juntzan eh, deribatzen, eta azkenian buka, eh, bukatu zen, ba, e, eh, whiskyak bai, eta gauza, e, da, azkenian bukatu zen, e, ba, tabakoare bai, tabakoa asko, eh, amen, orione bai, sartzezien barkuakin, barroaino, eh, ja, ja, barroaino, Baina gero, ja, hori pixka bat ere behar ba, askenien, askenien, eh, urteetan, drogare bai. Baina ez zein beste, droga beste, beste kanale batzuekin. Droga, esatezuen batzuek, droga iratzen ziren, baina ni, nire ustez ez, eh, droga pixka bat serioa zen eta beste, beste biretik gan. Hemen kostatik tabakua bai, tabakua, guiskia eta gauzaiek azkenengo kontrabando esango ziren hemen Bai, heben azten, guai kantue bat, ale, Bueno, igual pixka repetitibo zengo naiz, baina nahi guztetzen zei pila bat e, Benito Lizkuntik kantatzen duen itxaso ebi gira eh, eh, eta esaten du nire azken arnasa e, nahi dut itxaso, itxaso begira eman. E? Zuk ere bai? Nik ere bai, nik ere bai. Faroleroen semea esan ez, da nire, itxa, txako ez da bizitza itxasik gabe. Zazpimen deko gauean gaudean gure loretan sasi irrintzi oiu eleta ulo marmario eta ganrasi aizeren bata brisa galerna gaurungar bibiar nasi Shaketan zuri beltzetan Arratz gozo egun gazi Aitxan sorik ez bagen euka Zerizone garren zazik Gure baitza landatu dugu Amildegi mutu urrean Adarrak daude ertzetik arruz Sustraiak berriz lurrean Biotzesteak ez du beldu esku baten aburrean bertso berriak jartzera noa bere gindar laburrean nola malaluko bat insuritzen den itxasoaren aburrean goizea gura zale Eguzkiaren hitzeran Nola kaioak zora dio Itxasen bat abenzperan Pentsatzen nago gu ere berdin Ibiltzen ezote geran Sus moa guren patoa Itxasoa ezote dan Libretan zabal dugu gaurrean Baina ezin dugu eran sustra jebetatik tira eta goran jaso jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik anorizo izpilu hortan ikus gaintezen herri zerri hau Zauriak gatze zitsi ditzagun Malkoak ure zera son Sanotan libre irlatik iba Salbatuko daran kaso Azken arnaz emaren duke azken arna semana inuke Bertsoak dira Azken arna semana kantarina Kantari natorre dira Azken arna ematen dugu Eguzkitik eguzkiak Eguzkitik azken arna zeman egin duke itxaso begira. Azken arna zeman egin duke egun ahiltzen abari Azken Bertsoak entzuten dira Azken arnaz eman hainuke Kantarina torrerira Azken arnaz ematen dugu Eguzkitik eguzkiran Azken arnaz eman itxasobari bengira Azken arnasan ematen dugu Eguzkitik eguzkira Azken arnasa eman nahi nuke Itxasoari begiran Azken arnasan eman itxasoari bengira. Ipar leiotik. Hala, hortan bego Xabier Carballoekin gynutian solasak, bea eskertuz, artetik eta guatzan urdian itxasbazte hoietan dien harri joien ganat, hola, ostoz, osto bat abestian gainen dienak itxasotik goa altxatzen eta flix deitzen dienak, hortako jungia aurkezpenian ginion bezala, sumaiako biotopo eta geoparkeko ardura dun zientifiko den asier hilarioen ganat. Bale dean bai hemen zumaian eta bai edozen lekuetan, iparralden ere asko, e, kostaldeko arrokak dira, barrolako zuk esan bezala ez, kapa antzekoak dira, o, kapa gozo ondo definituak direnak, eta bueno, arroka guzti hauek, kapa guzti hauek, arroka kapa guzti hauek, e, sortu ziren duela milioika urte, ba, gutxi gora eran 50 milioi urte inguru, gero ikusiko dugu, baina sortu ziren e, itsaso azpian, ez, ez dago beste modurik kapa hauek hain perfektu e, sortzeko sortu ziren e, itsaso azpian, ma ba, poliki-poliki metak eta bidez, horrek esan nahi du, e, Euskal Herri guztia, edo behintzat gaur kostaldea dan guzti hori, bere garaien itxaso azpian egon zala. Eta, bueno, azkenean orduan ulertu behar dugu, eh, guk gaur labarretan ikusten dugun kapa bakoitza, hmm, kapa guzti horiek, kapa bakoitza, ba, bere garaian eh, duela milioik aurte, itxaso azpian zegoen itxaso ondo bat dela. Hmm. Eta orduan e, geologoak egiten dutena da, zientzilariak etortzen dira ona, ba, irakurtzeko milioik urteetan itxaso ondo horretan, e, bueno, ze sedimentu edo ze animali edo ze arrasto e, zen. Guk azkenean ikusi dezakegu kapa bakoitzean, liburu bat bailitz bezala, horrialde bakoitzean, ikusi dezakegu ze fosil dauzkagu, eh? ze animali bizi izan garai bakoitzean. Ba, oso modu e, fidela e, jakiteko benetan nola izan zen e, itxaso honen funtzionamendua eta konkretuki zumaiakoak daukan gauza berezia da, zumaia eta debat artean, badauzkagula, irurogei bat milioi urte jarraian. Jarraian esan nahi du irakurritzazkegula irurogei milioi urte hauek horriz horri normalean geologian egoten dira beste liburuak akaso handiagoak iranak, ez? Ba, adibidez, ba, Gran Canyon edo Kainoia handia esan den Ameriketan, bueno, hor, 300 da piko milioi urte irakurri daitezke, ez? Baina jo, normalean, angertatzen da bezala ere, horri asko edo liburu horren kapitulu asko ezin dira irakurri. Ez sortu eta gero igatuak izan diralako, edo vegetazioa daukatelako gainean, edo suntzituak izan dira eraikuntzarako, edo, bueno, dana dalakoa. Hemen, kasualidade asko gertatu dira, 60 milioi urte, jarraian, horri aldez horri alde, kapaz kapa irakurri aldezatik. Konkretuki, duela eun milioi urtetik, eun da mar milioi urtetik, duela berrogeita mar milioi urtetan. Duan gertatzen da, eh, aro hau, momentu hau, luraren historiaren momentu hau, duela eundik duela berrogeita marrera, gertatu zirela gauza garrantzitsu asko. Eta gauza garrantzitsu asko, gaur egun oraindik eh, ondorioak ikusten ditugunak gertatu zen adibidez, dinosauriak eta bizidunen euneko irurogeita marra baino gehiot desagertu zirela. Gertatu zen adibidez, e, lurraren historioan egon dan, beroaldi klimatikorek garrantzitsuenetarikoa, garrantzitsuen ezpagin bada, gertatu zala. Eta horren ondorioz, ba, bueno, ba, ekosistemak aldatu ziren eta gaur egun gaude gauden lekuan. Hortaz, horregatik egin garrantzitu. Miliuka urte hontan zabalik dela Zumaia eta Deba arteko fish hoi, hori aldez, hori jakurra jaleitekila mundiaren eh, be garapena edo aitzinamentu edo gibela penak eta asier hilariok dinosoriota zebai kapitulu bat bazela errandeiku ze jakurten ahal din dakinak aipatu dinosorio hoietaz. Bale. Desagertarazi zituen meteorituaren arrastoak. Hau da, kontuten euki behar dugu, hau guztia, leheno eh, esan dugun bezala, itxaso azpian zegoela, e, eh, Iberriar penintxula Irlantzeko bat zan, Europatik gertu, baino Irlantzeko bat zan, bueno, dinosauriak bizi ziren Iberiar penintzulan, bizi ziren Europan, Frantzian, baina hemen gaur egun Pirineoak diren guzti horretan hau itsaso azpian zeuden. Hemen zeuden, bueno, ba, amoniteak izan da duten beste fosil batzuk eta beste asko, beste animalia asko baina ezagunenak amoniteak irala krakolo bat bezalako dien hauek. E, hauek ere desagertu ziren e, dinosauriekin batera. Errex esateagatik, ia edozein kapatan, Mikroskopio batean begiratuko bagendu, gai izango gineke, eun bat fosil ezberdin e, identifikatzeko, mikrofosilak. Bueno, ba, hemen konkretuki zumaian, hemen gure aurrean daukagun arroka hauetan, badago, ondartza txiki bat, nun ikusi ezakegu kapa beltz bat, horrialde beltz bat, bizpeiru milimetro besterik ez daukana, eta kapa horrekin kointzidituz, desagertzen dira, ordur arte, ezagutze genituen, animalien, fosilien, euneko irurogeita marretik gora, laro inguru denak momentu berdinean desagertzen dira, denak horri alde berdinean desagertzen dira. Eta kapa beltz horrek badauzka uh, anomalia batzuk, badauzka gauza arraro batzuk, adibidez kapa beltz horrek iridioa dauka. Iridioa da elementu bat, lurrean oso arraroa dena, oso gutxi dagoena, eta kapa horretan dago iridio asko. Bueno, iridioa bai da elementu bat oso arrunta meteorito konkretu batzuetan. Orduan, fenomeno konkretu hori ikusita, hemen eta munduko beste bizpeiru lekuetan, bidartean adibidez, edo endaian adibidez ere, izan ziren besteak horrela oso ezagunak, baina zumaiakoa bidartekoa... Bai, heben hartzen, guai kantu ebat, are! E, Espainia igualdean dagoen beste leku bat, gehi Italien dagoen beste leku bat, bueno, lau bost lekuak e, izan ziren, laro gehiakoa markadan, e, eh, lehenak edo erreferenteak Azkenean, dinosauruak eta beste animali guztiak meteoritu baten talka baten gatik desagertu zirala e, e, erabaki alizatik. Meteoritu hori izan e, Mexikon, Mexikon hori izan, Yucataneko peninsulan, hor badago berreun bat kilometro dituen krater bat itxasazpian dago. Noski, ikerlariak lehenengo ikusi zutenean Zumaia edo Bidart edo Endaia edo Italiko beste lekua bezalakoak guztietan ziran it, eh, arroka itxastarrak. Eta guztietan ikusi zuten gauza berdina. Animaliak, fosiliak desagertzen zirala iridioa, iridioko piko handi bat genuen lekuan. Hortikan atera zen teoria. Baina, noski, e, eh, komunitate zientifikoak eskatu ziren eh, hori horrela balitz, nun munduan egon beharko dukela meteoritoaren kratera handi bat. Eta, bueno, amar urte beranduago, mila batzirun eta larogeian, e, eh, laro markatu, proposatu zan teoria laro gehian, eta laro aurkitu zuten Mexikon, Yucatanen, berreun kilometro eh, diametroan zeukan krater bat, eta bertako arrokoak iruro koma bost milioi urte daukatela. Justo, hemen gokapa beltzorrek duen adin berdina, eta dinosauroak desagertu ziren adin berdina. esaten da, gaur egun munduan dagoen arsenal guztia, bider amar, horrelako zerbait izan, izan zela, eh? kontuten izan behar dugu, lurrean bizi ziren animari gehien gehienak desagertu zirala oso oso denbora gutxian, ez orduan zerbait benetan oso oso potente behar zuen izan. Meteorito erori izan eta eh, inguruan demagon Amerika, Ipar Amerikan, Amerika Zentralean edo hor ia dena erre egintzen sekulako zuteak egon ziren, Baina gero gehien bat gertatu zena zen e, meteoritoren desintegrazioaren gatik, eta inguruko material guztioen desintegrazioaren gatik, mm, presioaren gatik, eh, atmosfera guztia, mm, globo guztian, planeta guztian, iundu egintzen, hautsez eh, kontaminatu zen, iundu egintzen ziaro, eta, bueno, e, horrek esan nahi du, eguzkizpia egizien izan zutela sartu, eta bueno, ba, hortaz landareak izan ziren lehen kaltetuak, fotosintesia ezin zutelako egin, eta bueno, ba, landareak egitzen balin badira, ba, hori da azkenean katetrofikoa hasiera hasieretik moztea. Ez gero askoz gauza gehiago izan ziren, baina nagusiena hori da, atmosfera guztia kontaminatu zela, ilundu zela, hautsaren gatik, eta eguzkizpiak izan izan zutela sartu, eta hortaz landareak lehenengo, baina gero azkenean beste guztiak, ba, ba, otzez eta elikadura faltaz hil Egunko munduko park nuklearrak eta armak beno hamar aldiz indar handiagoko kometa bat joi Yucatan aldian lan hu ikaragarri bat mundu edo lur guzian hedatu ondoioz fotosinteziaik ezin egin lantaiek beraz hen jabiltzalezien bizizalik ezin haz eta deja gertu hau, nolako kapituria jakurten ahalden, goeluraren aventura ikaragarri baten hori bat, bena agertzen dena e, Pireneak omen sortzen ikusten ahaldiela. Edo gutienez, Pireneen sortzeko zerbaixko ohare egiten diela zumaiako heroka herokahoiek. Beti asier hilarioekin giela, Zumaiako biotopo eta geoparkeko arduradin zientifikoak beiteizku ekarten argibide guzihoik. Bale. Azkenean, noski kontuten oki behar dugu, arroka guzti hauek, kapa guzti hauek, e, itxaso azpian metatu baldin bat ziren, bere darien itxaso ondoak izan baldin bat ziren, gutxe gara mila metrotara sakon eran, itxaso azpian metatu ziren. E, gaur egun, daude azaleratuta, eta daude ia vertikalean jarrita. Hortaz, zerbait gertatu da e, itxasoztien mila metrotara horizontalean gaur egun vertikalera pasatzeko, ez? Bueno, ba, hori da Pirineoen e, sorrera. Hori da, ba, Iberiako peninsula hori, ba, poliki poliki irla bat poliki poliki hasten da iparra aldera, iparreki aldera mugitzen pixka bat, Et, plaka tektonik. Plaka tektonikoen eraginez, azten da pixka bat eh, mugitzen eh, oso poliki, baina iparreki aldera, eta lehenengoz talka egiten du Europarekin e, Katalunia inguruan. Eta poliki poliki, ba, Kataluniatik hasita, Ekialdetik hasita, ba Pirineoak hasten dira poliki poliki isten, eta itsaso horren azpian metatuak zeuden sedimentu guztiak, ba, ba, deformatzen eta puskatzen eta eta altzatzen, ez? Eta horregatik, ba, horri esker gaur egun eh, ikusi dezakegu, ba, bere garaian duela milioi urte, milioi urte itsaso azpian metatu ziren sedimentu guztiak. Kalkulatzen da Pirineoen sorreraren nola baita momenturik intensoena edo, hogei milioi urte dira. Demagun, eta asko esatea da, bueno, demagun akaso urtean milimetro bat eh, altxatu daitekela mendikate bat, eta hori asko esatea da, hori oso azkar da. Demagun, eh, gure kasuan, gure bizitza normal batean, gaur egun Pirineoak aktibo egongo balira, gure bizitza batean, irurogeita mar urte, larogei urte, pertsona bat, eun urte eh, esateko, eun milimetro e, balitz zure etxe aurrean daukatzen mendi hori, inora litzake konturatuko. egun milimetro, inora ez da konturatzen bizitza batean hori altxadanik. Milimetro bat urtean, hogei milioi urteetan jartzen dalin badezu, ba, gertatzen da daukazula, hogei kilometrotako mendi bat. E, bueno, orokorrean ikusi ezakeguna da, garai horretan klima e, gaur egun baino desente beroagoa zala, kretazikoan, paleozinoan, desente beroagoa zan, tropikal antzekoa. Men aldeko mendi hauek, koralez sortutako kare harriz egin gabe hortaz, koralak baldin bat zuen, esan edo giro tropikala genukalean. Konkretuki hemen zumeian eta horregatik handain garrantzitsua leku hau, e, ikusi ditzazkegu lau e, evento edo lau katastrofe handi, ez? E, bat esan dugu zela Dion Zerbien desagertuna dena, baina mar milioi urte beranduago, e, duela berrogeita ma bost milioi urte, ikusi dezakegu, lurraren historian egondan aldaketa klimatikorik garrantzitsuenetariko bat, bero aldirik garrantzitsuenetarikoak, eta momentu hartan ere, nagutegi efektuaren gatik e, eh, izan zen. Garai hartan, ez zegoen izotzarik, ipar eta egopoloetan, neurtzen dira ia eh, amabost, hogei gradu e, Antartidako uretan, Osa, hori dira, bero, bero handia, ia klima tropikala ia planeta guztian. Gaur egun azkenean gizakiek egiten ari, ari dena da, era naturalean nunbait gordeta zegoen karbono guzti hori, erre eta eta atmosfera lapota. Bueno, baina hori ere gertatu daiteke era natural batean, eta gertatu izan du lurraren historian. Bueno, kasu honetan konkretuki badirudi e, eh, itxaso azpian zeuden eh, metano hidratoak ba, desestabilizatu ziren, ze Atlantiko ozeanoa irikitzen zegoen eta hor azpian, e, irikitzerakoan, noski, ba, ba, pitzadurak sortzen dira, eta pitzadura horietan laba, magma sartzen da, eta horrek egin zuen nolabait temperatura edo igo e, onduarena eta hor metatuak zeuden e, metanozko hidrato guzti horiek eta hasi ziren ba, sekulako e, kontaminazioa sortzen atmosferan. Eta metanoa da, CO2 baino askoz askoz e, potenteago. Horrek egin zuen sekulako negutegi efektua, temperatura iozan bueno, mi, milaka urte gutxi batzuetan, amar mi, mila urte batzuetan edo iozan bost gradu gutxi gora bera. Hori asko da, badiru ez ez, baina hori asko da, eta horrek azkenean eragin lurreko ekosistema guztiak aldatu zirala. Eta animali ba asko izan zuten mugitu eta, eta desagertu ziren, edo espezie berri asko agertu ziren. Hortaz, eh, honek esaten diguna da, arrokatan idatzita daukagu, zer gertatuko litzake gaur egun horrelako aldaketa bat eukiko eh, gendu. Bueno, ba, ikusten duguna da, ekosistemak, landareak, agrikultura, itxasoko animaliak, arrantza, hori guztia oso oso kaltetua izango izango ditzakela eta bueno, gaur egun dependentzia handia daukagu guk e, eh, geran jende kopuruarekin ba, guzti honekin ez eta orduan bueno, ba, ba egia esan e, horrelako zerbait gertatuko balit nik ez dut gaur preste ongo ginakenik horrei aurre egiteko Lurraren historian egon dira bost estintzio masibu edo ditzen direnak ez, suntxipen masibuak, eh, hau da, ia animali guztiak derrepentean desagertzen direla. A, izan zen bosgarrena. Mm, momentuz dagoen azkenekoa, duela iruro gaita bos urte. Bueno, gaur egun badago biologo asko, e, eh, zientzilari asko, esaten duena, gaur egun seigarren zutxipen masiboan gaudela. Gaur egun desagertzen dirala espeziak, ba, bosgarrenean desagertu ziren bezala, abiadura, abiadura berduen. Bueno, hori e, izango litzake lehenengo aldia, e, ez litzake lehenengo aldia izango, zuntxipen masibo bat, espezie baten eraginez gertatzen dela. Hori ez, baina bai izango litzake lehenengo aldia, zuntxipen masibo bat, espezie baten eraginez sortzen dela, eta espezie horrek berak duela giltza hori konpontzeko. Hau har interesent bat, lehen aldia litzatekila munduhunen edo lur edo bizitzaen istoian nun eta espezia batek beak seheki eta ara jaikaz ahalezaken garai batetan egiela, eh, guk, jentek behitugu ahalmen hoi, bide huni bide ez da duraik, zen eta sehekitzen ahi beikia, emeki emeki gue lur ikaragari eder abehats eta dena den besteik ez dugun hau, bai, bide huni sehekatzen ahi nion, bena arraiaikitzeko hun geatekinez bigeren urratxa hori ageiko, bai gibel edo stop egin beharko beita eta ez du emaiten ba, bata eta bestiak hortarako irratzen egitea presgienik. Eta zerren buruza. Ipar lehiotik. Bai, heben hartzen. Guai, kanto ebat, are. Programa Euskalduna izan da, hemen Euskal Herrian egon da, Zumeian egon da. Bueno, nik Mikel Laboaren abesti bat e, aukeratuko dut, ba irutzaitelako Mikel izan dela euskal kulturan azken urteetan edo edo akaso inoiz eh, eduki dugun ikon hori gondiena. E, eh, eta guztien artean, bueno, Mikelek egun abesti on dauzka, ez? Baina guztien artean izarraren hautsa aukeratuko dut. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hau txartatik anuzte gabean, noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, Kate horretan denok batera Gogor kiloturi gaude Gizonak badu inguru bat Menperatzeko premia Burruka hortan bizi da eta Hori du bere gia kintaekin bilatzen ditu Zaiatze hortan ezin gelditu Jakintza eta argia Bide ilunak ez aurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia Gizonen lanak jakintza dugu ezagutu zaldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraia lurrari lotuz bertatikan irautea ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak beten nahian, beti bizi da gizona Guere zerbait bagera eta gauden tokitik emendik bertan Zaia gaitezen ikusten ametxeroak baztertuz bertan Sasi zikinak behingo zerreta bide hon bat aukeratzen Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea Naturarekin bat izan eta harremanetan zartzea Guzortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak urruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak beren aukeren jaberaikiz eta erortzean berriro jaikiz ibiltzen joanen direnak gertakizunen indarta argiz gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak. Burruka hortan idango duten zugaitzar daska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak burruka hortan iraungo duten zuaitzar daska gazteak gu sortu ginen enbor beretik sortuko dira besteak Urruka hortan idaungo duten zuaitzardaska gaztean. Izaren hautsa ba funtsian hoida eh, e agertzen Zumaiako flix hoietan, dena dela Zumaia alde hortan gelaik biotopo edo geoparke hortan, ebe ikusten da funtsian, ba ingumena oso arrunta dela, alde batetik itxasua prefosta, bena beste aldetikan sohak ikipitio heli bat, errekatxo bat, baita e, zer zuhaintze eta soho tipi hotz laboai mundu baten itxua emaiten du eta idu jala itxua hoi sumanahi mila eta pala eta arrunta izanez besekretiak eta abeastarzunak bat dutu. Bale. gertatzen da flix hauek oso bigunak girala oso erresak dira igatzen. Eta orduan itsasoak oso azkar igatzen ditu, labarrak poliki poliki igaduraz atzeatu egiten dira poliki poliki eta bere azpian uzten digute horrelako plataforma handi bat, mm, roka sortutako plataforma handi bat, flixak sortutako plataforma handi bat mm, eta plataforma hori, hori da rasa marea edo ditzen dena hori da eh, ekosistema komplejoa dena. Eta hori zerratik da ekosistema oso komplejoa, ba, eh, egunean bitan urak estali egiten duerako marea altuarekin. Egunean bitan, marea jisten gelditzen da urarik gabe. Gelditzen dira animali guztiak, banun baitor putzuetan, eta orduan animali, bertan bizien animali guzti olarrua adibidez, adaptatu behar izan dute, ba, egunean dauzkaten bi aldaketa horietara, ez? Horrelako plataformak, rasa marearak Euskal Herriko kostaldu guztian daude, Baino, kasu honetan, e, biotopo geoparke honetan daukagun plataforma hau esaten da dela e, kantauriar itxasoko plataformarik e, handiena. Eta horregatik, e, dago hemen horrelako bioaniztasun altua. Lugalde xume, diskreta bena ez abeatsa biotopo aldetik, babestuiki izan dena, bereziki, bagune hortan eta Horizko bizitzeko maneai mentetan lotu beita gentia eta uanoe funtsian eh, hor aldian ez da holako ikaragarriko zona industrial kutsazaleik ez da enpresa kimikoik eta besteik turismotik bizidia edo kampun lan egiten eta Jantxak batu dienak, arrantzale eta laboantxa mundukuak dira, ez da hilanike laboantxa intensiboa gipuzkoako emiak laboantza dela eta sumana tipi behitia, eta arrantza dela eta ez da e arrantza industrialik, baizik eta lekian lekuko barko tuekin behar den arrain henia biltzen behita lekuko merkatu edo e lagun edo etxekuentako batzen dena bena gehuan heltu bada kanbio bada tekila ea hoika agertuko teizkunez asier hilario Bale betidanik egon da hemen tradizioa e, arrantzara juteko, mariskerora juteko, larruak hartzeko. Orokorrean izan da zerbait oso tradizionala era tradizionalean egin dena eta kalte handirik egin ez Baina bai egia da ere, kostaletik pixke bat urrutiago sartzen dirala arrantza txalupa handiagoak, industrialak, eta hauek bai egiten diote e, kalte desinte orduan. Bueno, beintzat, oain eh, oain biotopoa izan da, hori e, demagun, bueno, aseguratuta daukagu, legez, babestuta dagoela eta momentu honetan ez dago mehatxoan bi. Baina bai egia da ere, duela bi urte <laughs> egin genuen, e, ba, ba, bueno, hor mm, plataforma horren bukaeran metatzen dira batzuetan plastiko ikaragarri pila. E, inoiz etzan egin garbiketa bat eta biotopo izan dut zenean lehenen urtean egin zen garbiketa bat. Bueno, atera genituen, momentu honetan ez gogoratzen, baina helikoptera egin atera behar izan genituen eundak azaku handi, e, sekulako plastiko pila eta bueno, ba, benetan hor lanean zaudenean hori egiten konturatzen zea ba, ba, itxasoak zenbatek hartzen duenez eta hori duela hiru urte egin genuen lehenengo aldiz orain juten zela ikustera eta hiru urtetan ikusi daiteke zen bat ekarri duen eta bueno, ikarra da ekartzen ditu plastiko pila. Kusita ze gauzak dauden, gehien bat e, daude e, nik uste gizakiok errekara bota, errekak E, itxasora, ibaiak itxasora eramaten dituztela, eta gero azkenean itxasoak basakaban atzen ditu handik eta hemendik, eta eta jatzen dira, bultatzen digu, ez, azkenean itxasoak bultatzen digu berari botatzen dioguna, eta ez akaso hemen, akaso e, e, barruan ba, berrogei kilometrotara e, mendian, ez, baina azkenean errekak botako duenea, eta, eta gero txera berriz. Zumai aldeko biotopo eta geoparke hortan eh, kausitzen eh, dien Zumai eta deba harteko fisoik eh, libru handi bat diela jaku, <clears throat> libru handi bat Libra handi bat diela, erran dugu, kapitulu kontatzen deikiena lurhunen istoia. Lura libriak istoia kontatzeko balio die, denboa goxo baten igaiteko tranquil, bi hauste handi gabe, bena libru beste zumaitek gozamena ekarten balin badie, jakaspenak ekarten teiku gehualako baldin eta hausnardik egin nahi balin badutugu. Ea hor fish horren libru eraldoi horrek zerbait jakaspen ekarriko deikun gehuala duz. Bale eskala geologikoan honek eragusten dugu gure planeta oso gauza konplejoa dela, gure planetak aldaketa eh, garran biologiko eta klimatiko oso garrantzitsuak eh, izan dituela eta izan ditzazkela berriro ere. Alde geologikotik hori ez, gure planetak jasan dituela aldaketa asko eta oso gauza konplejoa dela eta nunbait hemen zerbait egitea lima dugu akaso ba, munduko beste aldean ikusiko dugula horren erantzuna ez, baina erantzuna egon egongo da. Eta gero mm, alde gertuago batean, bueno, nik uste hau bai izan dela inguru bat, eh, orokorrean, eh, adibide bezala jarri daitekena, ba, ba, gizakiak nola jakin izan duten bizitzen, naturarekin bat eginez, eta bueno, ba, tradizioa eta, eta naturaren kontserbazioa edo bueno, ba, oso ondo uztartu dela. ez biotopo izendatu danetik, geoparki izendatu danetik, azkeneko urteetan gure lan nagusia etorkizunerako da, hau guztia bermatzea e, mantenduko dela dagoen bezala, ikerketak egingo dirala e, gero eta gehiago, jakituria gero eta gehiago edukitzeko, eta azkenean garrantzitsuena e, guk e, elerazne diogu jendeari, Euskal Herriko jendeari eta mundu guztiko jendeari, hemen dagoen altxor guzti hau, benetan konturatzeko ez bakarrik hau, e, baizik eta gure gure planeta ze gauza komplejoa eta ze gauza ondo egina den. Duela hiru urte dugin genuen dokumental bat e, Flish aitzen hitza izena zuena, mundu mailako zintzilari galdetzen genien, ia gure espezia gai izango litzakeen hemen Zumaian irakurri daitezkeen aldaketa klimatiko eta biologiko hauei aurre egiteko. Orokorrean gauza batean denak adoz, ez? Ez da berdina galdetzea ia gure espezia gai izango litzakeen kolurrak eh, jasotzen dituen aldaketa hauei aurre egiteko, edo gaur egungo gure gizarte modernoa izango litzakeen, ez da berdina. Gure espezia, e, eh, gure arbasoak biologikoki gu baino askoz adaptatuagoa zegoen planetara eta eta naturara eta akaso beraiek bai izango ziren gai eh, horrelako aldaketa klimatiko eta biologikoei eh, aurre egiteko. Baina gaur egun guk daukagu kulturarekin, teknologiarekin daukagu ehundik ehundeko dependentzia eta zentzu horretan biologikoki eh, atzera pausu bat eman ba, ba argi dago ez, askoz eh, adaptazioa, askoz okerragoa da gaur egun gurea, gure arrasoena. Modernitateak nik uste manten dizkugula, ba, irten bide asko, e, medizina dela, e, teknologia dela, baina bueno, benetan nolabait gure naturaretik, gure benetazko amaren gandik urrundu egin gaitu eta eta hori evidentea da, gu gaur egun, ba, horrelako galtza motx batekin, ez gineke gai izango, negu bat mendian pasatzeko, eta gure arbasoak eh, eh, pasatzen zuten. Bueno, ba, nik uste bai argia dela e, naturarekiko, gure lurrarekiko adaptazioan galdu egin dugula. atzera pausuak teknologiari esker, kulturari esker, atzera pausuak eman ditugula. Ahotxa zurgatzen du, eta gero berriro kanpoak igorten. Galtua, arrapostia. Galdera xelebreak, eh, ordin, animale bat bahintz, zoin, eta zertarako? Bueno, ez dakit zein, baino txori bat, egazti bat. E, zertarako, ba, ba egan egiteko, eta, bueno, ba, nik geologia ikasun nuen paisaiak maiten nituelako, eta paisaiak ulertu nahi nituelako. Eta, bueno, ba, txori batek horretarako sekulako aukera dauka. Animale bat bazina, zoin? Txori bat bai txiri bat bakit eh, eskopetero esko daudela baina alare alare eh, arrisko arrisko hori eh, <laughs> bat. Horrekoitikan gauzak oso politak usten dialako, eta gero arintasura hori, ez Guko oinez, egun, e, osea, lurrian oso torpegea, behaiek oso harinak, eh? E, aprobetsatzen aizen korrenteak eta abar, eta nik uste dut, e, e animalitako berezinetakoa, o, o berezinea, da, egaztiak. E, munduan zehar eta historioan zehar asmaturik izan diren gauzen artean, zoinek zaitu gehienik loriatzen. Ba, ez dakit esango nuken, segurazki normalena izango ditzake e, eh, teknologiko zerbait esatea, baina nik musika esango dut. Zure ustez, zer da oraino asmatu ez dena izan, eta zuretzat importanta litzatekina. Ez dana asmatu nik usten dut da eh, jendearen borondatea ondora matea batzu bestiekin. Asmatuta do, baino ez da aplikatzen e, eh, danetan. Eh? Ikusten da jendea ba, batei bestiai beti enbidia e, gauzak eta e, usten dut geho eta geho. E, Txikia ginen gure, e, elkartasuna handia hoa zan. Oain distanziamentu hori e, inda. Zure kezkarrik handiena? Nire kezkarrik handiena e, gizartearen kultura eza eta hezkuntza eza etorkizunean alabalitz ba bueno mm, ba etorkizune iluna ikusten detelako kulturak eta hezkuntz kalitatezko hezkuntzak eh, garrantzia ezpalin badauka zertan sinisten duzu Laguntasuna, elkartasuna, bete dirua, gehiago esatia, eta niretzako hori da, sekundario, baino oso sekundarioa. E, eh, Principalena da, bizi laguntasunakin eta albaldima dezu eh, bestia baino gehiago baldima gazu lagundu. Zertan sinisten duk? sinisten dut e, lanean, lana egin bar dela, eta, eta sinisten dut mm, gartuko pertsonetan. Mm, utopiak eta urruti ikusten ditut, baina sinisten dut e, norberak bere inguruan egin dezakela e, mundu hobeago bat, e, zuretzako baldin bada ere, baina horrek nolabait poliki-poliki zabaltzen dihoala eta horrela bai guztion artean sortu daitekela mundu beago bat. Baina eh, norberaren e, gertutasunetik hasita. Zer egiten duzu triste zirelarik? Ba, moitu eta mm, ez pentsatu. Gure inguruan nahiko gauza tristia da, eh? Eta gainetik itema desu, masokista bezala, pentsatu gauza eta ez, egiten burtik kendu. Azkena, zer egiten duk triste haizelarik? Musika entzun. Zer musika? e, bueno, ba, ba, musika tristea da musika, eh, nere biolentxola zaitasko, biolentxeloko obrak eta horrelakoak. par les Yotiques. Hala, ipar lehotik urhentzea duala miliuka urte hoik gibelin utzik, Oaiko alat utzuliko gitzaitzie eta eskertuko asier Hilario Geopark biotopoko zientifiko ardura duna baita e, Xavier Carvalho hor sumaiatara tara ondoko ipar lehotiken Berluraldesian egonen eh, gia, Berluraldesian zen eta junen beikia hor sumaiatik erraiteko manean eh, bi urhatsetan den lasturen erat, hau deba aldian da, zertako lasturen, han kuartz delako gune bat beita geologia berrize, berrize aser eta hilario hor izanen dugu, bena kuartz gune hoietan zer, ebe gue lehen uskaldunek jentek harpe ziluak egin zutien. Eta garai hartat patuko gia zer zen jentarte hoi ikusiko bitug antropologo batekin, bena hoik ondoko ipar lehotikeko hitzordiak. Arte hortan ezahatz ipar txandakatzen dela neskenegun goiz batekin eta entzuten ahaldiela bai bata bai bestia neskenegunez hameketan eta astelehenez arratseko bedeatzietan atiak agusier izan ahal bezain utxa.